Եթերում օրացույցն է։ Այսօր հունվարի 11-ն է, տարվա 11-րդ օրը։ Այսօր պատմության մեջ 1693 թվականի այսօրը տեղի ունեցավ երկրաշարժ Սիցիլիայում, որի հետևանքով զոհվեց ավելի քան 60000 մարդ։ 1787 թվականի այսօրը Ուիլյամ Հերշելը հայտնաբերեց ուրանի, տիտանիա եւ օբերոն արբանյակները։ 1924 թվականի այսօրը Երևանում հիմնադրվեց Գիրք հրատարակչական ընկերությունը Մարտիրոս Սարյանի ղեկավարությամբ։ 1935 թվականին Ամելիա Էրհարթը ինքնաթիռով միայնակ հատեց Ատլանտյան օվկիանոսը։ 1966 թվականի այսօրը բացվեց Թբիլիսի մետրոպոլիտենը։ 1972 թվականի այսօրը Արևելյան Պակիստանի անունը դարձավ Բանգլադեշ։ 1879 թվականի այսօրը Անգլիան պատերազմ հայտարարեց զուլուսներին եւ սկսվեց անգլոզուլուսական պատերազմը։ 1700 թվականի այսօրը Ռուսաստանում բյուզանդական օրացույցի փոխարեն շրջանառության մեջ մտավ Հուլիան օրացույցը։ 7208 թվականի դեկտեմբերի 31-ից հետո եկավ 1700 թվականի հունվարի 1-ը։ Տարվա սկիզբը տեղափոխվեց հունվարի 1 Այսօրը ծնվել են 340 թվականի այսօրն է ծնվել Հռոմի կայսր Թեոդոս առաջին մեծը 1755 թվականի Միացյալ Նահանգների ֆինանսների առաջին նախարար Ալեքսանդր Համիլթոնը, 1874 թվականի խորթային կոմպոզիտոր եւ դիրիժոր Ռեյնգոլդ Գլիերը, 1947 թվականին հայ նշանավոր ֆուտբոլիստ Նիկոլայ Ղազարյանը, 1972 թվականին ռուս ճանաչված հաղորդավար եւ դերասան Անդրեյ Մալախովը։ 1975 թվականին Իտալիայի վարչապետ Մատեո Ռենզին։ Այսօր հունվարի 11-ն է։ Տարվա վարտի մնաց 354 օր։